La helico cae la lacerto. Rakonto de Lenke Sas. legas Luisa Carol. La helico ekvidis la lumon sub arbusto. Facte li vidis malmultan lumon, char tra la bunta foliaro ne penetris la brillanta lumo de la printempa suno. la ombro cae la bonodora humida ferro de l'arbaro estis agrablai. Li ne sentis emone liri el tivo agrabla loco. Estis varme, cae li fartis pli bone en la humida ombro. I tagon li vechigis prone cutima bruado. Estis la unua foio ciam li tamburadon de pluvgutoi sur la foliaro. Pluvegis, cae la tero eligis agrablan bonodoron. La segvantagon, cio ic pli verdis circave. La helico eliris de subsia heima arbusto, ja li ne plu helico infano, li jam crescis farigis iuna helico, cae desiris vidi la monton. Li el rampis de sub la protecta foliaro in la lumon. La aero estis humida post la pluvego, cae sur la herboi, folioi, diamante brilis la pluv gutoi. La mondo placis alla helico, cae la fresciai verdajoi estis bon gustai. Li mandis cun appetito, cae contente reiris sub sian heiman arbuston, ciam la suno secigis la pluv gutoin, cae farigis malagrable varme. Li dormis sata sub la ombro, cae gioie pensis che la mondo exter l'arbusto estas bela cae bona loco. Li decidis eliri ciu matene cae malcovri novain locoin. La segvan tagon jam frumatene li ekiris. Lante sin garde li rampadis, sed lia coro istis plena de gioio cae danchemo. Ciel bone estas iradi sur la rosso covrita herbaro, kiel bon gusta estas la freŝaj verdajoi. Sub la arbusto, kie li naskiĝis, vidis nur helikojn, lumbricoin cae scaraboin. Nun, sur trunco de forhacit arbo, iec vidi strangan estajon. Si estis longa, grazie svelta, cae La verda corpo istis beligita per brillantai or colorai ornamajoi. Giai oculoi same brilis, vigle cae petoleme. Si estis la certino, cae giuis la varmor de la maia suno. La helico ecchaltis, cae sorcite gapadis ala mirinda estajo. Si ecridis, Kaj tuj tiu voĉo estis same raviga por la heliko. li aŭdis ĝis nun nur la zumadon de skaraboj kaj la triladon de birdoj, sed tiu voĉo de la lacertino estis alia, tuteaviga por la heliko. kion vi davas heliko, ĉu vi ne vidis ankoraŭ lacerton. mi estas la certino, verda la certino. Estas ankaŭ aliai la certoi, sed mi estas pli bela olili, ili, ne? demandis la certino, kokete. La helico estis embarasita. Li murmuris ion jesan, poste turnigis, dirante ke mm, li devas iri Li audis ancorau la trilan ridon de la lazertino. — Dis nevido! Venu ancorau! Mi enuas sola! Venu! La helico sentis che li estas ridinda. Li nescis cion diri a la belulino, cae forpuris, por ne pluri dindigi. — Malcuragia mi estis, hond! Ia, mi estas vira, Helico, mi devas esti curaia. Sed la unuan foion en sia vivo, li sentis sin malbela, malrapida, malerta, stulta. Ne inter la Helicoi, sed compare tiu belega cae vigla la certino. Mi devos esti curaia morga ciam iros renconti sin. Ia si invitis min. Mi devos iri al tiu loco de nove. Post longa revado, li endormigis, ca en sonjo li vidis la belegan certinon, cun brillanta corpo sub la sun lumo. La duan tagon, li frue vecigis cae ciris por renconti la lacertinon. La herbaro estis seca, la vetero pli varma ol en l'antauan tagon. La helico pene rampis en suno, atingis la truncon, sed ho oh ve, sur gi staris ne la lacertino, sed pigo, quiu laute ec criacis, por atentigi la arbaran popolon, pri la ecapero de frem dulo. La helico turnigis, cae malgaie gaie ciris eimen. Sub la malvarmeta ombro del arbusto, li cusis mal cae laza pro la longa voio en la seque varma aero. Cial ne alvenis la lacertino, Ciusi nur getis cun mi por amusigi au io malbona ocasis al salci La helico entirigis en sian dometon, ti li pasigis la tutan tagon, ec mangi li ne desiris. La sequan tagon li tamen vecigis cun espero en la coro, eble hodiau cae li e kiris malgrau la varma sun brilo, tiun la helicoi mal facile el tenas. Li a capo turnigis pro la varmo, sur la pinto de siai tentacloi, la oculoi malclare clare vidis pro la shvito, sed li rampis, rampis, nu, ci foie la vela lacertino, ce estis? cae tril voce vocis la helicon. Vero, cara amico, mi jam attendis vin. Cial vi venas tiel mal rapide? La helico contis pro sia mal rapidezo. Iala la certino estas tiel rapida, havas tiel facilain, elegantain movoin, cae li hm, rampulo. Ove, li estas ridinda, niam li placos al No, Nu, eliru el via domo, porque mi vidu vin, cial vi casigas en domo en bela vetero? Eliru, venu! La compatinta helico stis che li secigius cae mortus se li aperus nuda sub la suno Li respondis, —Mi ne chatas sunumi. Mi preferas la humidan, ombran locon. Tie estas pliagrable, ol sub la varmega suno. Venu cun mi. Mi montros al vi mian heimon. —En ombro? —Mi ne chatas la malhela in locoin. —Cae min vidus tie? En caxello? Hm, en uige, respondis la lacertino afecte. Mi, mi vidos vin, mi shatas rigardi vin, vi estas tiel bela, confesis la helico, honteme. Se mi placas al vi, do montru che vi plenumas mian desiron. Eliru el via domo, cae venu al mi nuda. Hodiau, eh, eh, mi devos iri heimen pli frue, diris la helico. Morga, mi alvenos de nove, diris li, por ne forlasi sian protectan domon. Bone, mi volas sunumi cune cun vi, «Do lasu heimen vian domon? Dis revido!» La malgaia helico lante rampadis heimen en la seca varmo. Malbone li fartis, cae desiregis esti en sia humida heimo. Sed li ne povis imagi la vivon, sen revidi la belegan la certinon. La sequan li echiris. antaŭ ol atingi la truncon, kie și lin atendas, li rampis el sia domo. al seca delicata hauto estis vuntita, bruligita de la ardanta suno. Li am estis e gvidis la stipon, sed și estis nenie. la coqueta lacertino volis iomete turmenti sian adoranton, cae alvenis nur post la tagmeso. Si trovis nur la sequigintan corpon de la mortinta helico. La pigo, qui uvidis la pereon de la helico, diris sian opinion. Vi restu quiu vi estas, ne volu esti alia? Jen, mi estas pigo, cae ne volas esti elefanto. Sed en la oculoi de la lacertino el falis brila larm guto.